Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobro volje. www.altak.com Soba put vjernika. Amin. namenjena svima onima koji su potrazi za ono čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahove robovi, koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. الله حقا قد جفوت ديارنا كالصقر يسمو عالي الطيران يا أيها Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daija sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. لا ترهب محتلا أبدا Brat Ebu Idris, Mi ne volimo da ponavljamo ove stvari puno. Pa da neko shvati od našeg govora da mi samo napadamo bidaćima, napadamo novotare, pa da nam pripišu, ma vi ne znate ništa drugo nego samo da napadate ljude. A ti su ljudi muslimani, pa oni idu u džamijama, pa ovo, pa ono, kako već oni govore, jel da? Međutim, na veliku žalost, mi smo dovedeni u situaciju da moramo reagovati. dovedeni smo u situaciju da moramo javno govoriti, da obznanimo jednom zauvijek ljudima da damo do znanja ovo je Allahovo, ovo nije. Brat Ebu Amina. Pravdaj se ti čime hoćeš. Možeš ti se pravdat meni. Meni se ne trebaš pravdat. Ja sam na djelog srbi, sam ja Bog. da ne znam govoriš. Ne interesuje. To ne briga. Allah zna što je to u A gledajte šta proizvodi ovo sto. Šta može proizvodi kod tebe? Klanjaš, postiš, daješ zekad sve, a ti mu nafk. Kolutaš očima. Jer kad treba da krunišeš sve ono što se od Islama naučio, da primjeniš u njelo da to krunišeš čime, da dumeš glavom. I borbom, ne moraš da glavom, neću, ne rad je muslima da bi ginuo samo. Ču, ajmo svi rad samo da ginemo. Pa mi to cilj da mi ginemo. Nego ono što se u borbi zadesi, koga zadesi zatrafi handulno. Brat Idris Bilibani. Ako ljudi koji pozivaju u glasanje određenim ljudima za koje smatruju da će ostvariti određeno, određenu korist, zašto s druge strane ne upozoravaju na ove katastrofalne stvari koje rade ti kandidati za koje oni pozivaju da se glasaju? Zašto ne upozoravaju na njihovo propisivanje zakona koji su oprešni Allahovoj dželjevala vjeri? zakoni koji ruše Allahu Buđele vala vjeru, zakonodavstvo, draga braćo, tešrije, koji pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. الأرض تعبى brat Ebu Tejma. Da ste učinili napajanje hađija i održavanje mešću harama kemen amena billahi wal jevmi l'ahiri da ti se bilihi da ste učinili napajanje hađija i održavanje nešćih harama na istom stepenu kao ono koji vjeruje o Allah i suđi dan i bori se na Allahovu putu. Brat Adam Demirović. Bez obzira da li ima neki svjedoka od ljudi ili nema svjedoka. Već da se ti pokoravaš Allahu Đelešanu i da ga se bojiš i da čuvaš njegove granice, vidio te neko od ljudi ili ne vidio. I da ne obraćaš pažnju šta će ti neko prigovoriti, šta će ti kazati. Hoće, ti, hoće li ti reći ti si sigurno pustio tu bradu zato što si čuo da u toj sekti, u toj grupi da, da plaćaju 300 maraka, 300 eura, 300 ovog, 300 onog. Već da znaš za dokaz šerijatski i da zbog toga se pokoriš tom šerijatskom dokazu. I da zbog toga budeš u tome rob Allahu Đelešanu, da on budeš pokoran, da to izvršavaš zato što se njega te baraka tala bojiš, a ne zato što će ti ovaj reći mašala kako ti lijepo stoji brada, ili će ti onaj reći to ti radiš zato što te plaćaju. بالحديد لنا القيود أقيموا Bilal Bosnić, Ovaj ramer se mora potrošiti na tvoju dave i džihada. Trećeg puta nema. Evo nas sada nismo muđahidi. Evo nas nema nas na tori boli. Ne pomažemo braći talibanima u fizičkom smislu. Niti braći u Palestini, niti braći u Iraku, niti braći u Somaliji, u Čečeni i drugim mjestima. Ostali smo. Postavlja se pitanje, a šta smo? Šta radimo? Gdje smo i šta smo? Put vjernika. أيها العالم الشيشان ظلما أو ما تبصر brat Nusret Imamović, A oni koji kad se pusti nedaća, odmah se pohalali sve i harane, čak ohalali se i širk i kufr, ohalali se da mogu stajati uz novaca, da mogu ih pomagati, da mogu ih kriti, pokrivati njihove sramote, a naše sramote istite je nas javno vljaga za sve veliko i malo, i što je i što nije, i što ima osnove i što nema, za ono što ima osnove da se uveća i poveća, e, to je ono što će upravo onaj koji to čini upropasno. To će njih upropasno, a nama neće naškoj. Vi ne odvraćate od nas, vi odvraćate od Allahovog dina, od Allahove vjeri koji ćete da odvraćate i hoćete da sa ostalim ljudima ne na živi i da ih prihvatite i da vas prihvatite. A Allah to ne Allah hoće da safovi budu razbojeni. Allah hoće da borba traje. Allah hoće neki da uzme za šehide, a neki, neki da počasti pobjedom. Neki da se vrate kući sa ratnim plenom. Allah to hoće. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. ألم بخاطري وجناني brat Abdumelik, Kad vidiš da on tebe odmjerava, odmjeravaš i ti njega radi Allaha uzvišenog, jer tebi je cilj da se uzdigne Allahova riječ, da budeš neovisan od ljudi, da Allaha istinski obožavaš i da se pripremaš protiv onih koji žele da utrnu Allahovo svjetlo. Oni ga neće sa Allahom pomoći utrnuti nikad, ali moraju naići na prepreke i da shvate da postoje ljudi koji ne žale da, da žrtvuju svoj život na Allahovom putu da bi se Allahova vjera uzdigla. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر سماؤنا تلبدت Posjetite nas na www.com www.alto.com Soba, put, vjernika Na portalima www.stazumislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana video i audio, downloadan arhive, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pauta.com Soba Put Vjernika. فجر كالحمر المستنفرة لكنما المطلع قد ودعهم بالمجزرة بلادنا تحررت قيودنا تكسرت أفواهنا صادحة قد هللت وكبرت شمس الكويت أشرقت وفي سمائنا ارتقت ورحرقت راية